kino gihugu cacu umutiro no mustugaruka kuki uno mustuza kugaruka cyane cyane ku ngingo ya sentare yubahirizwa ibwizwa nshingiro eh kwigenekerezo rya munani akaba ariho kubahebuza urunani burundi bwa bose cyane cyane aho bari bashize ku ntonde abo mu mugambwe cnl bavuga yuko bitubahirije amategeko hano umuntu arashobora kwibaza ati none inyuma y'uko gukugwa kw'abo ba cnl begamiye rwasa uno munsi kazoza kugoruna ni n'akahembe ibigiye gukurikirana n'ibihe abarundi muri hanze namwe murabwirizwa kugira icyo muterere mukanamenya kumbure aho politike iriko iragana uno munsi muri kino gihugu cacu ari nacyo gituma twatumiye umutumire umutumire adasanzwe mukanya aca atwidondora kugira atubwire ku kazoza ka politiki hano mu gihugu cacu atubwira umukino cyane ku bwa kazoza ah, kuko utavuga rumwe na leta uno munsi biboneka yuko nkaba ndongoye umugambwe kodebu regijyandadaye mhm. umugambwe kodebu uri burunani eh, burundi bwa bose mhm. mu rugo runani naho nkaba asanzwe n'umunyabanga mukuru nkongera nkaba muvugizi w'ubwo runani mfate kano kanya ndabashimira ko mwadutumiye mhm. ndamutsa no ko twumviriza bose uno munsi ni ukuvuga tugutumiye nk'umunyamabanga mukuru wa kodebo wa burundi bwa bose cyangwa nk'umukuru w'umugambwe kodebo nta kibazo na kimwe nta kibazo byose biba bitomoye mhm. reka kumbure eh, mu ntangamarara mutubwire uko mubona ubwa mbere nk'abari mu batavuga rumwe na leta kazoza ka politiki hano mu gihugu cyacu kazoza ka politike kava ku kuntu abarundi bonyene bafata ingingo yo kwitanga mhm. eh, ntidusiba kuvuga ngaha n'ubu tubisubiremo umuganga uri ku butegetsi eh, wamurika kurakora ibishoboka byose kugira ngo ugume wonyine wongere ukumire abandi bantu bose bashobora guterera mu iterambere ry'igihugu uguma ari wonyine mhm. eh, ibyo rero niyo barundi bareka bakareka uwo ko mukora uko ugomba bakarekerana ibintu tuzoshishika tuja mu kintu gisa n'umugambwe umwe mhm. bimwe wita mu gifaransa monopartisme de fait amusanga usanga hariho imigambwe myinshi ku mpapuro mugabo mukuri ari umugambwe umwe ariko abarundi niyo bavyanka eh, nta kibuza yuko eh, dushobora kubandanya tugasubira neza mu nzira ya demokarasi hariho ibimenyetso byerekana eh, sinzi vyerekana uko kuja mu mugambi umwe ego ibimenyetso ni byinshi hariho ukuburagiza imigambwe byagiye biribonekeza eh, no kuzibiza abantu bose bifuza kuvuga yaba abamenyeshamakuru yaba abo muri sosiyete sivire eh, imigambwe babona bashaka guhangana igasamburwa mhm. eh, ibiruka kudushikira twebwe mu rundi bwa bose mwarabibonye mhm, ibyo turaza kubigaruka turacari muri rusange naco nyene ni kimwe mu bindi bimenyetso byerekana yuko mhm. umugambwe eh, uri ku butegetsi eh, ukoresha inzego zose ubwa mbere aho usanga eh, atagomba ko habihiganwa hanyuma ikindi kiza kuzerekana uza gusanga mu burundu atagwego rwigenga yaba ubucamanza yaba inama nshingamateka yaba n'ibiza bitandukanye za seni n'izindi migwi yose usanga kenshi bicika ibikoresho by'umugambwe mm-hmm. eh, uri ku butegetsi umugambwe fedese sangira n'umugambwe sendede abatari bake bakunda kwitirira yego ariko eh, rwa runani rwuguruye abarundi bose bifuza yuko ibintu bihinduka bari gushobora eh, kuja mu rugo runani mhm. ariko eh, uko bigenda kugira ngo ushobore kuja mu rugo runani byasaba yuko uba uri umunywanyi w'umwe muri iyo migambi yego niyo rero mu minsi yakurikiye hariho abandi bace baza aho hariho eh, bamwe mu banywanyi bahoze ari umugambwe seneri barongowe n'umushingamateka eh, agatogwasa mhm. haraza n'uruhande eh, rwahora muri ipona rurongowe n'umushingamateka nawe nyine tasiyano mhm. baraza kugira ngo twifatanye baciye muri izo nzira namaze gushikiriza hanyuma Eh, tuba turabandanya rero ibikorwa urumva eh, uko niko byagiye birabandanya kumbure n'abandi bose bifuza kudushigikira bari gushobora kuza hageze rero eh, gutegura intonde z'abitoza turaheza mhm. tuhategura izo ntonde turashyira ko abashinga amateka bahoze mu mugambwe seneri kuko urumva se bari bakiri mu bisanzwe mhm. mugabo tukiri ko turagira umugambi wo kubashyira ko twararose amaterabwoba menshi mhm. eh, sinovuga ngo yava ngaha ariko ariko hatwumviriza abazi y'amaterabwoba akunda kuva mhm. atubuza ko tutohirahira eh, ngo dushire ko umushinga amateka agatogwasa naba ari kumwe cyane cyane bavuga agatogwasa turamushira ko n'abashinga amateka bari kumwe n'abandi banywanyi bari kumwe turabashira ko hanyuma niho twabona ingingo ya seni itadutangaje kuko urumva badutera ubwoba bari batubwiye bati ko mushako nta kundi murasezeye amatora ntituzobyemera mhm. baca rero ubwo rutonde rw'amashinga amateka bararufuta zose mu ntara zitanu ikintu cadutangaje burya abantu batamenye mhm. imbere yaho intonde zo mu hano z'amakomine twari eh, hari abaho makomine amwe izo ntonde bazemeye mhm. harabaho n'andi makomine izo ntore bazansa nk'uko rero itegeko rivuga muri sepio yaje kuzanka twaciye twunguruza ku izo ntonde bansa mhm. twungururiza muri seni mugabo seni ica isohora itegeko ryanka za ntonde twungururije ntibatwemerera ko izo ntonde zemegwa bagira ko baranafuta na za zindi zari mm. zemewe n'amasepi ubu tuvugana twe turafise impapuro zerekana yuko makomine atari make intonde zacu zemewe ariko umugwiseni wazifuse kandi mu kuzifuta none ubwo buri mu burenganzira bwa sena nta na gatoya icyo hmm. bari bafitiye uburenganzira ibyo twari twabituye ko bari bafite uburenganzira bwo kubyemera cyangwa kubyaha ego mugabo ibyo twaza dufise ko vyemewe na sepi atanumwe yabitwaye ko hmm. seni ntiyari gushobora eh, kubyanga igitangaza rero Eh, muri iyo iheze twabonye urupapuro rutembera ku mbuga ngurukanabumenyi mhm. ruvuga yuko baduhaye eh, ikiringo cy'iminsi cyo gushaka kwa gatatu w'indwiza kugira dutunganye intonde gushasha eh, mu ndwiza hirya hejuru yego mhm. tugiye kubaza amasepi bati ntabyo tuzi ngo ubaze muri seni bamwe bakubwira tugura urupapuro ntago tuzi abandi bakatubwira bati urupapuro ni twe kuko urupapuro rwa rupapuro ruboneka neza ruri ku mukono w'umukuru wa seni mhm. n'ikidodo cya seni bati ibi bintu ni abandi bakatubwira ati urupapuro rwa rego twari twabisohoye mugabo harimo abavyanse twari tuye iyi eh, sentare ijeje ko ari inzu yubahiriza ibizwe shingiro twibwira duti amara twebwe twararenganijwe badukuye amatora nimudusubize amatora hanyuma tuza kubona batwishuye baca mhm. batwishuye bavuga bati nivyo turabemereye ko musubira kuja amatora mugabo mumanza gukuramwo umunywanyi wese mugambwe senere mhm. bakavuga bati eh, turemera ibyo sentare ivuze mhm. tujye amatora cyangwa tubihakane bisigura kubyemera byasigura yuko tuca tubakuramo mm. niyo twabihakana ni uko tutajya amatora ko sentare yafashe ingingo nta yindi ngurizo dufise mm. tujya turavuga duti umuntu aramutse avunika nta kundi nta kwicara y'ucumbagira mm. dutereka rero dutegure intonde eh, twisunze iyi ntumbero kandidatire uraba ibintu bibiri usomye iteko rigenga imigambwe icambere uraraba ati uyu mukandida arakwije uburenganzira bwo kwitoza aho nawe afise akagapapu kitwa resepise ko yandikishije mhm. bisigura ko umuntu afise uburenganzira bwo kwitoza cyo ni cambere mhm. icakabiri cagenda ati twaramusavye dossier nimba uno munsi nari ntwara umugambwe ko dewe ejo nkavayo sinigenda nabi ko sinigenda bitangaza nta bitekanije ukasaka ku rutonde rw'ubundi mugambwe ucuza kuvuga ngo ngo kefa nibizi ngo ari muri kode turabizi hano harimwo izo seni ntibijejo mhm. urumva rero senegiye gukora ikintu itajejwe iranata ko yitwaza ibintu n'abashinga amateka ngo baracatonda ngo batuye ku rutonde umugambwe seneri n'ivyo mugabo aho hari ibintu bibiri icambere umushinga amateka hinduye umugambwe akaja mu wundi si waca yikura mu nama amateka kuko iyo ngingo nyene bavuze nitekanya yuko sentare ibahizwe izashingiro nimanza kumenyesha mm-hmm. ati iki kibanza kiragaragara kuko umushingamateka yari akirimo yavuye mu gambwe yatowemo izo ntibyari bwabe umva bari kubibahora gute urumva rero eh, twebwe twabifashe nk'ingingo atari y'amategeko mugabo nk'ingingo yo kuburagiza eh, urunani rwacu nk'ingingo yo kuburagiza umushingamateka agatogwasa n'abo bari kumwe ko kugira uruhare mu bya politike bitumye n'uko eh, nibaza yuko batinya yuko turi kumwe nabo atakintu kinini twari kwakura twebwe rero bakorera abarundi bakabura abwiza abanyepolitike bakabuza abantu kwitoza mhm. nta yindi nzira yo kukikura ko atari uko duhindura ubutegetsi eh, biciye mu matora ariko tuba tuvuga duti umuntu wese yumva yuko ababajwe n'ibiriko biraba nashyigikire urunani uburundi bwa bose twe turi ngaha turi imbere y'umuntu wese yifuza ko ibintu bihinduka tuje mu matora dutsinde turi kumwe n'abarundi bifuza ihinduka twongere duhagararire yuko ibyavuye mu matora aribyo bisomwa kuko urabya ingene seni kwirakora amakenga yo ntabuze gutyo aka karenganyo kabuze abantu akanya karacariho akanya karacariho cyane cyane ku mugwi utegura amatora seni bo akanya kariho mugabo urumva ubushake nibwo tutabona neza eh, tukavuga duti rero umuntu wese yifuza ko ibintu bihinduka nashikirana n'ubundi bwa bose kuko nta yindi nzira n'imwe ihari atari guca amatora tugatsinda tukongera tugahagararira yuko insinzi twarose atawitunyaga aho kandi hariho n'abandi bashobora kubyitwaza kumbura ejo bihindukiye naho ntimutsinde ntimuzoca muvuga ngo babivye kandi amatora yari yateguwe neza ubwo abantu bashobora kwiyumvira ati no uno munsi umunyamabanga mukuru wa runo runani yoba ariko aratubwira hamwe cyo cyo hinduka twibaze ko ari ubusuma kandi ibintu byagenze neza oya twebwe rero nyine tumeze ntidukora uko mm. twebwe nta binyama tuzoshikiriza tuzoshikiriza ibyabaye kuko nibyo nk'uko uri kubivuga umuntu eh, ariko aragenda guhiganwa mm. ashobora gutsinda cyangwa atsindwa mm-hmm. mugabo twebwe turabya ingene ibintu byifashe mu gihugu ingene abarundi babajwe n'ingene buno butegetsi byabunaniye gutunganya ibibazo bimwe by'igihugu babajwe n'akarenganyo abantu bahunze baho bakaboherwa hanze badashobora gutaha sinzi aho byibuca kugira ngo ntidutsinde ariko icyo twemera gusa ni uko uko bizaba byagenze turi kumwe n'abarorerezi tuzobishikiriza abarundi uko nyene eh, kugira ngo abarundi bumve aho kuri kuri ariko ubwo badufize cyane nuko dushobora gutsinda ugasanga insinzi bariko bayitunganya ukundi mm. nkuko turi muri karadiridimba na kaji wabo mutumire turi kumwe n'ikefa n'ibizi umunyamabanga mukuru runani burundi bwa bose ariko aratuyagira cyane cyane ibijyanye na n'ubwo runani n'ihiganwa rya politiki riciye mu matora twimirije kumbura aho bigeze n'icokogwa reka rero tubaha namwe barundi muri hanze y'igihugu mukeneye guterera muri kino kiganiro canke mukabaza n'ikibazo akanya n'igwanyu mutwakore kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na gatatu iyo nimero ashaka kuturonka no kuri watsapu mutwakore kuri bibiri na kabiri bibiri na na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri na gatanu na gatatu na gatanu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ari akabazo cyangwa uh, intererano umutumire turi kumwe hano akanya n'igwanyu reka nakiriwe ku murongo alo alo ni amahoro ah, ni amahoro ninde tuvugana uherereye he nagomba kugira icyo ushikirije mu kiganiro mu twidondora muherereye he ego alo ndabumva neza muri bande muherereye he Eh, nitwa ku bosco ndi mu gihugu cya kenya bosco muri kenya aramutse umutumire eh, ndi mu gihugu cya kenya i nayirobi mhm. ego bosco kuri iki kiganiro mwaduteguriye uno munsi murakoze duga ku ijambo reka ndamutse ubwa mbere umutumire nanjye ndaramukije nkefa eh, n'ibizi arongoye kodebu ndabaramukije nanjye hanyuma ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose haba mu gihugu no hanze yacu mm. rero ku byo ahejeje gushikiriza uyu murongozi wa kodebu akaba n'umunyamabanga w'urunani burundi bwa bose mm-hmm. ni ukuri turakenguruka ku muco aduhaye mm-hmm. eh, mugabo hari jewe ibitansobanukiye neza nagomba uh, kugira icyo ndamubajije turashima ku turashima kuri uku kwitanga ko kuhindura ibintu mu gihugu cy'u Burundi mhm. kuko nk'uko yabivuze hari byinshi abarundi bifuza ko vyohinduka muri icyo gihugu cy'u Burundi mhm. eh, kandi muri ibyo twifuza ko byohinduka harimwo intwaro ibereye intwaro ya demokrasi iyo twumvise urunani rurimwo umugambwe forodebu kodebu Eh, sendede n'abandi mhm. tuba twumva yuko ari urunani ruje gutsimbataza intwaro ya demokrasi intwaro ibereye intwaro yubahiriza amategeko kuko ahanini igikenye muri iki gihugu cy'u Burundi ni cyane cyane eh, ubutungane kubahiriza amategeko kubahiriza agateka kazina muntu eh, ariko rero twaratangaye cyane twumvise yuko Eh, aba bantu bo tubaye imbere mu gukubariza amategeko bashobora kurenga eh, ibwirizwa rikuru rigenga amatora bagiye kujyamo azobashikana ku kubogora icyo gihugu eh, nk'itegeko libuza yuko umuntu atamba atambikije mu migambwe ibiri canke mu mashyirahamwe abiri twasanze twatahuye nk'uko ari nko gushyigikira ubugeni bw'umuntu agomba kurongora umugore agira kabiri mu gihe atarahukana n'uwa mbere murabizi neza yuko agatorwasa atigeze yirukanwa mu mugambwe senere mhm. agatorwasa murabizi neza yuko kugeza uyu munsi ari mu nama nshingamateka mu kibanza cy'umugambwe senere mhm. uno munsi ahejeje kuvuga kefa n'ibizi yuko rwasa ariwe eh, eh, yari kuja muri urwo runani hanyuma leta akaba ari imukura muri kijya kibanza c'inama amateka mhm. ariko amategeko ari imbere ya efa eh, ajejwe amategeko ajanye ibwirizwa ritunganya amategeko mhm. riravuga neza yuko umuntu atagomba kwitoza mu migambwe ibiri itegeko rigenga abashinga amateka, rivuga ko umuntu mukuva mu nama nshingamateka agatorwa asugiye kuraba yari gutanga imihoho wenyine ubwiwe agatanga n'imihoho eh, mu mugambwe mu gihe atirukanwe mhm. ariko uru runani rurimo incabwenge twemera bamwakiriye bazi neza yuko eh, atarakora kimwe muri ibyo ngo atange imihoho mu mugambwe cyangwa ave mu kibanza ari muno munsi ahembega umushahara w'umugambwe senere mugabo mhm. baramwakira jewe nibaza yuko boba batwawe eh, nico no kwita nk'ibishobisho babona yuko mengo harakarusho yobazanira ariko ntibiyumvire kuri kazoza kugwa runani nagwo mm, kefa ikibazo nk'ubu mhm. agomvye nk'ubu ngomvye kuva muri kodebu nkaja mu wundi mugambwe ati ntawombuza mm. ntawo kubuza mu gihe atadeni ujaniye kodebu nta kuko urwasaho bitandukaniye afise ideni rininiya muri senere senere mwibuke yaramushingiye urubanza yuko hari ivyo atarasubiza umugambwe mwibuke senere ayifitiye ideni kuko yicaye mu kibanza eh, cy’umugambwe mu nama nshingamateka si gwasa gusa reka kuvuga gwasa wenyine mu nama mpanuzwa jambo za komine intonde nyinshi batanze batanze ariko abanwanyi b'umugambwe senere bakiri muri mu nama mpanuzwa jambo za komine barungitswemo n'umugambwe senere ariko ivyo ganya kubahwa keva mwoba mwari mwabiciga nino muravyibuka yuko aba bantu banwanyi bari mu bibanza by'umugambwe senere kandi senere uri kuritoza uno munsi banse kwitoza muri senere bakaja kwitoza muri ugwo runani muraheza mubashirako tuze tuvuga ukuri turabizi ko amatora yama yagenze nabi ariko natwe duca ubwenge tumenye mhm. gutwara ibintu neza ntitugume tugereka ibintu kuri seni seni irafite amakosa yayo kandi twamatwaye twayabonye mugabo uno munsi urunani rwa kodebu urunani burundi bwa bose mwatwawe n'ibishobisho ntimwatwaye ibintu mukurikije amategeko mwabonye umengo murovye amafi murovye ibintu abantu bazobazanira abanwanyi mugabo ntimwibutse kuraba amategeko nuko umushingantahe eh, kefa rero nimugende mutunganye neza muduserukire umugambwe forodebu niwo wazanye demokarasi mu burundi nk'uko twaba tubizi nimureke rero kutuzanira aba antidemokarate twabonye badashobora kwemera kubisikanya n'izindi ndongozi ku mugambwe ngo haba ari bo muca mutubwira ngo nidukurikire kugira ngo tuze gutora urunani rwa burundi bwa bose kefa n'ibizi ace aguha inyishu ku byo washikirije byose bwana kefa akanya ni rwawe murakoze nagomba ashimire eh, hama hagati aho hari uwundi agiye ku murongo baca bamuduha kugira muze murabyishyurira rimwe yego nta kibazo umwanya ni rwawe umwanya ni rwawe ah, murakoze mm. eh, nagomba kuvuga yuko namubirije ibyo bose kashikirije mhm. ashobora ati jewe umugambwe ni mu ndawuhinduye baca basoma amategeko karabati none ko wahinduye umugambwe yatowe atanzwe n'uyu mugambwe ashishikara mu kwiga gucanga ntabishishikara mm-hmm. inzego zigakora akazi kazo bo twebwe rero cyangwa mu sinagwa no kundateba cyane kw'ibintu zagwasa n'abari kumwe kuko ihangiro dufite nyamukuru twebwe n'iryo guhindura ibintu ubwo urumva yuko hariho bamwe bamwe bashobora guta icizero kuri rukururana n'uburundi bwabo bazoba bihuse kuko Eh, ko turondera abantu bose bashobora kugira baterereye ariko tumubwire yuko twebwe eh, twifuza ko abantu bose babamwo ariko barimwo cyangwa batarimwo igikenewe igikomeye no kuraba mbega abarundi bifuza iki nimba bifuza ko ibintu bihinduka twebwe turabitumbereza ibintu bigahinduka kiranoneho urumva yitonderwa nuko tubitaba ko mhm. hari urubanza rwamaze gucibwa kandi ntabanduka urwo rubanza rero twarabwiye ko turiko turagubahiriza mhm. turamaze no gutanga intonde ku munsi wa gatanu mhm. urumva kumbura ibituko turiko turavugana n'ivyo muri kahise mhm. ibikomeye twebwe turiko turaba imbere imbere dushikayo gute ryahinduka tugomba tujikana ku gute niyo nyinshi no muba ni ukuvuga uno munsi kuri biwe nashikiriza ati nta gushyira imbere demokrati ibyo byararangiye muri urundi bwa bose ubwo rubanza bwo gucana kwa antidemokarate ni uburenganzira bwiwe yabyumvise mm. mugabo jewe siko nabivuze mm-hmm. ariko ndiko ndakubwira gusa yuko hariho sentare y'urubanza turiko twaragubahirije nta bindi twogaruka ku vy'impande ndende murakoze hari uwundi ku murongo bace bamudushira kongera bosco muri kenya yumvise inyishu yahawe alo alo we ni amahoro mwegeze akaradi inyuma kubera dekaraje y'umwanya musanga muri inyuma murakoze mutumire wacu nagomba ndagushimire cyane kubona uno munsi wafasha akanya ukaza kugira ngo utange umuco mhm. eh, ku biriko biraba na cyane cyane mu kwitegurira amatora twemirije mhm. eh, mugabo eh, jewe hare hare um, no munsi na telefoniye kugira ngo mere nk'utanga umuco nk'umuntu novuga gute simvuge ngo yagendanye na gwasa mugabo tumaranye igihe ya ku ruhande rw'iwanje jewe gwasa nibaza ko tumaranye nk'imyaka nka mirongo ibiri n'itanu cyangwa birenga ako gato icyo jyewe nagomba kugaruka ku marehare e, ni ikintu cy'uko forodebu e, mutwara igihugu mugabo rero uh, ikibazo cyangwa intererano mhm. uh, muri iki kiganiro ni uko aho jewe ntatahura mu bijyanye n'uru runani rwanyu ni uko Eh, imbere y'uko eh, mwiyegereza cyangwa mwemvita agatogo wasa ko yobajoyininga mm-hmm. we turi ko turabumva neza euh, we bari kubanza kuraba ukuntu bumvikanisha impande zibiri ni mm. ukuvuga murabona ko yatakaje umugambi ariko rero reka tubanza tugaruke gatoya mm-hmm. none ingene byatanguye kugira ngo rwasa uh, atakaze urongozi bw'umugambi bwa seneri ubwa mbere haje Eh, leta yavuze yuko ikeneye abantu babiri baja mu bavuye muri senere baza guserukira uburundi muri eyara mhm. mu nama nshingamateka eh, y'ibihugu by'ubuseruko hanyuma mwibuke yuko agatowasi yaciye atanga umugore wiwe hanyuma acatanga na christophe twebwe tumaze kubibona twarabona yuko eh, abo bantu babiri yatanze biza gusambura ubumwe bw'abo bari kumwe peresoneri majene aramwitelefoniye jewe medali urabizi maze imyaka hafi cumi n'itanu mu buhungiro kandi no mu guhunga urabye ko nahunze nzira eh, agatogo hasi mugabo icyo gihe kubera twari kumwe mu muganga urabye kiriya gihe eh, muri muri demire disi urabye yuko eh, bavuga ati abanywanyi bagwaza abanywanyi bagwaza kandi naho mwakumviriza mu mantuzi y'iwanje mu marikodi yaho nagenda ahamagara ngaha igihe cyose nagiye ndamuvugira mugabo guhera mu kwezi kwa gatatu Uh, k'umwaka uheze yewe tubize duhuza kuko namwubaha nk'umuntu w'umushinga ntahe ashobora guha uburongozi uwundi kuko amaze imyaka hafi mirongo itatu ku burongozi bw'umuganga gutegura abandi rero icyo cyo nakibona nk'ikintu cyiza Hmm. ariko jeno ikintu cyiza agategura uwundi kugira ngo aso na busanzwe atahari umugambi uzoshobore kubandanya reka tugaruke koze byabaye bya nkuru nziza reka tugaruke indongozi yamaho uko biri kose nibaza ko urwo runani eh, rutubatswe kugira ngo rwisunge eh, rwisunge ko rwasari watuma batsinda mhm. nibaba bafise imigambi irashe gwasa bari kumwe cyangwa batari kumwe uko biri kose bazotsinda mm. gusa bagarageze gukurikiza amategeko mm-hmm. kuko nyimba seni yarababwiye ko bakura ko abantu batambikije mu migambi ibiri eh, icyo mwomenya ni uko sendedefude nayo ubwayo iratega imitego ni politiki iratega imitego rero imbere y'uko batanga intonde bari kubanza kuraba mbega mwinshi imbere y'uko dutanga nta mutego twaba twatezwe bakicara bakabanza bakaraba yuko nta mutego batezwe iryo rero ntibavuga ko utari n'umuti ntibigeze banicara banabyumvira babonye ko ari ibintu birengo n'ibintu bisanzwe oh, eh, eh, senderi defite nayo ibitomboye bivuze toke bariya ko batakurikije ibi aha rero turatomboye kazoza k'urwo runani kazohagarara ku migambi yabo irashe ntikazohagarara ku mushingamateka umwe agatogwasa cyangwa n'abandi bakeye bari kumwe mwibuke wanashaka naho mwambwiye ko tuhagarara kuri iki agatsiko mhm. kugira ngo atakaze uburongozi bwa seneri yagize ikibazo n'abo twakwitare gurupe dezenteregiturere bari mu mugambi we donke baramuhanuye ku bintu bitari bike aranga kubyumva ariko uko biri kose muri politiki. nibaza yuko igikuru si ukumva ko ari urongoye igikuru ni ukuraba mbega twoja hamwe gute hanyuma dukure ubutegetsi Eh, ubutegetsi eh, butuma ibiciro ibiciro biduga haza ubukene ubukene bukabije ibintu byinshi donc mugabo ivyo byose iyo opposition iri faible amaze igihe kirekire ibintu byo kuba haguma hagaruka rememe no rememe no mu washinga amateka naho yoruhuka no muri no muri eh, no muri ntuze no muri frode bunyene mugo mugo runani abakera babona ko babiciyemwo bajya bare hose n'abandi ngo ngo bagaruke nabo barashobora kuruhuka barekera amaraso mashasha gisi bamaze gushyiraho bamaze gushyiraho bizotuma umugambwe wabo ukomera no muri kazoza hari ikibazo rero dufite mu burundi murambarira ngo bandangirize sozera mm, sozera wese surtout abantu batwara imigambwe n'abajya abantu usanga bari muri komite executive cyangwa muri biro politike bama bafise ikibazo cy'ukumba yuko bategerezwa kuja kwa zirya ntonde zo kwitoza mu nshinga amateka naho rero ibintu bipfira mu bihugu byateye imbere hamwe hamwe hari aho barondera umuntu kugira ngo aje muri leta abantu bakanga kuko kujya kwa rujya rutonde uba wemeye kwikorera umuzigo w'abanyagihugu iyo rero bagutoye ngo uza kuba umushingamateka ukamara imyaka itanu wicaye mu nama nshingamateka ata kintu kigaragara wakoreye abanyagihugu ku yindi manda ikurikiye wateza kukinjura ukahava oh, donc jemvite le jeune ahubwo yuko botangura gufata ibintu mu bintu nakubwiye yuko eh, twebwe ntitwagomba yuko hari umuntu umwe cyangwa babiri bakugwamo amateka adasomwe neza mhm. ariko kandi bisigura yuko ngo urunani rwubakeye ku muntu n'umwe urunani natwebwe tururongoye uno munsi birashoboka ko tutaba turiho mugabo imigambi myiza y'urunani n'intumbero nziza y'urunani abandi bakaza bakayibandanya bakashika kwihangiro kuko eh, urunani nk'uru rukeneye impinduka rwakeye ku muntu tuba twihenze rero eh, abarundi bose bavyumve yuko ahubwo n'ubu umuntu ari umurundi cyangwa ari umuntu eh, ari mu burundi umunyamahanga umunyapolitiki umudandaza uwo ari we wese yifuza ko ibintu bihinduka adushigikire Eh, gusa urumva ikibazo cy'umushinga amateka basa n'abari kumwe ko mwakitubajije ingene bagiyemwo n'ingene babakuyemwo yari ngombwa ko tubyishure mhm. mugabo ntibisigura yuko eh, batarimwo canke bakuye ku ntonde urunani ruzoca rutsindwa oya kuko abarundi umva abarundi ni bazotora mhm. eh, nibadutora tuzotsinda naka imwe canke naka tarimo mugo hariho abavuga yuko ingufu zaciye zigabanuka runani ruduza inguvu rugabanya rushigikira benshi twe ntabwo badufise ariko kepfa ngo harabaye akoba ku barongoye uru runani ko rwasa bavuyemo none je ko ni ngaha mm. nkabangira inimero zibiri ndi umunyamabanga ubwo bwo nkaba ntabugize ubundi yabugize n'iyindi je ko atabwo nagize je mm. ntabwo banagize hari ubundi mwumvise yabugize nkaza kumubaza ngumva ko ari byo mm. ntabwo batwagize rero twebwe duhagaze neza kuko urunani rwaremewe imigambwe rugitse kwatanze intonde rufise imigambi myiza abarundi bakeneye intonde wumvise eh, ko atari zose zemerewe burya ntaco mm. eh, reka izo zemegwe n'ibindi tuzobikurikirana kandi izo zemewe niyo twatsi ibindi tuzobigorora Mm, ariko abantu benshi bari bagize amakega none bati none nk'ubwo runani nk'amwe wowe babwira ati nimutange namwe wo mushimbere nk'umukuru w'igihugu mwotangane ariko gamenyesha amakuru oya nibagume bahanura kuko nabo barakenewe ariko uri munsi ndaguha akarorero umukuru w'urunani uwo Patrick Nkurunziza sumutama icegera aciwe umunyamabanga mukuru wiwe kumwe n'umuvugizi w'urunani urambona ngaha sindumutama none abatambwe muri kumubakura hehe nawe muri kumuravuga Eh, umushingamateka agatorwa hasa n'abandi bari kumwe bari barimo gusa so bari barurongoye hmm. bumva batama naho twoje imbere nivyo ko tugifise inguvu tuko turakora mugabo abahumuri nabo turabakeneye hmm. n'abazo batari mu ntonde batari mu nzego tugaduhanuza kuva kera rero izo no mu kibano umuntu w'umuhumure baramuhanuza nibisanzwe yego hmm. nuko turacari muri karadiridimba n'akana kaji wabo ikiganiro gihakaryo n'akanya barundi namwe muri hanze kugira mushikirize namwe ikibabakiye kumbure munaterere mu kubaka kino gihugu biciye mu bisata bitandukanye no munsi tuko tugaruka kuri kazoza kurunani Burundi bwa bose mu mahiganwa ya politique hari uwundi munywanyi bace bamudushira ku murongo ariko gato baturuhurire mu mahirwe Eh, tuzokorana nabo dukorana cyane cyane umushingamanza wacu hanyuma twandikire seni tuyibwire yuko iyo eh, dusubiza mu burenganzira tureke amakosa yose nadondagura tugira icyo bita rukuru hanyuma n'iyo byanka eh, tuzoheza turabe ko tutokwitura mbere na ya sentare amasepi ntiyitwaye natwe ntitwitwaye muri seni ntitwumve ingene seni yageze guca urubanza atamuntu n'umwe yayitwariye twebwe rero eh, ni ibyo turi ko turagomba gukora mwari mufise umwanya ungana gute Eh, urumva umwanya ko twarabonye yuko oh, n'ikirangaminsi mwacidogeye rwose eh, intanda zose bazanse umva twari twagize icyo twakwita hokuru muri sepi muri seni mhm. iki kiringo rero kirarangiye eh, tuce tubanza kuja mu byo kwitwara muri muri sentare ibagizwe ibigize shingiro tumaze kubona rero ubwo rubanza sentare iciye mhm. umva seni yafuse byose hama sentare nayo yaduca urubanza avuga ati oya seni izireke icurumba z'ubutungane aho rero urazi yuko ico muri politike ari ico bavuga gikunda konona ibintu ako kantu ngo n'imiburi yiburi yego urumva erega iyo usaba ibintu byinshi hakubura byose upfa umuronka bike umva twe tuvuga duti sentare yamaze gutanga intumbero y'ingiramarise yokogwa na seni rero niyisunge iyo ntumbero yatanzwe na sentare ko sentare iri hejuru hanyuma seni nayo iri munsi ya sentare ubwo muzanye umuti n'imiburiburi ntumva ko hazoba hagiyemo akantu k'isantima oya nta santima ziba zirimo mm. kuko n'imiburiburi ndonke aha ndiko si kuvuga n'imiburiburi uronke mm. none uvuga ngo mbure byose oya kuko urumva dusoma amategeko n'ibintu bibiri mm-hmm. hariho dosye zari zemewe na sepi mm-hmm. uwo ni umugwi wa mbere mhm. umugwi wa kabiri ni dosiye zari zanswe seni zasi mu masepi turungururiza muri seni seni irasubiriza zanga tuvuga duti rero seni reka twebwe ibyo batwankiye bya mbere twarituye muri sentare si twebwe gusa abitwaye bose bavuze ati ni musore mw'izo ntonde mukosore ayo makosa yararimwo mhm. none nimba sentare itanze intumbero ati intonde hamwe mwatondetse abagore nabi n'abagabo mwe mwatunze iby'ubwoko nabi ni mu isuri mu bikosore namwe mwari mwashizemwo abo abo sentare yise ngo ntibari kujamwo mhm. nimuzikora ukundi muzisobanura mwumva iyo seni kubera iki ikiyo yitokora nk'uko sentare yakoze mm. urumva rero ni imigwi ibiri akajambo ko kurangiza eh, nagomba guhumuriza abarundi bose bari baratwumviriza yuko urunani rwa bose rw'urundi bwa bose gugurura abarundi bose ubwa mbere kandi rwiteguriye Eh, gutabara uburundi mu gushyiraho ubutegetsi wiciye mu matora buza gutorera umuti ibibazo bihanze abarundi kuva dutsinde amatora twongere duhagararire ko ibyi amatora uko abarundi batoye ariko bisomwa ibyo niyo byaba rero muzoheza mubona yuko aba impinduka nyinshi hano mu gihugu cy'u Burundi abantu birirwa ubuku baheze baruhuke iyo kigenda neza murakoze akanya kagenewe ikiganiro kararangiye reka ndagushimira wakoze kwita ubutumire bwacu nanjye ndabashimiye mushinga ntahe medali sinzi kuza kugemera ku mushinga ntahe